Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հելիսը հիմնադրել է Պարսկաստանի Ղարադաղ նահանգից գաղթած 7 հայ ընտանիք։ Դա եղել է 1810 թվականին։ Բնակության համար ավելի լավ վայր դժվար թե ընտրվեր։ Դիմացը ճկնաղ մի տեսարան է, երեք կողմից անտառներ, աղբյուրները քիչ չեն, իսկ ստորոտով գետակ է հոսում։ Սրաջուրը բարձր ու վճիտ, ինչպես իրենց ծնդավայրի հայելի անունով գետակինը եւ եկվորները գյուղն անվանել են հայելի։ Մեր բարբարով հայելուն հիլի են ասում։ Գյուղի ստեղծման հակիրճ պատմությունը եւ անվանման ստուգաբանությունը շարադրեցի ըստ տեղի մշակույթի տանտնորեն Ժուլիետա Ղուլյանի։ Իլիսցիները խոսում են Արցախի բարբարով։ Ինքս ենթադրում եմ, որ յուղի հիմնադրումից հետո տեղաբնիկները եւս սկսել են հաստատվել նոր բնակավայրում, ու երբ շատացել են գերակշռել, եկվորների սերունդներն աստիճանաբար մոռացել են իրենց բարբարը եւ հարմարվել նոր լեզվական միջավայրին կամ էլ բնակավայրն արդեն գոյություն է ունեցել, երբ 7 ընտանիքը եկել է Իրանից եւ տեղացիներն են հենց իրենց գյուղն անվանել Հիլիս, նկատի ունենալով գետակի ջրի հայելու նման ջինջու մաքուր լինելը։ Գետակն անուն չունի։ Հիլիսցիներն ասում են մեր գետը։ Այս անանուն գետակն այսօր արվակել չի հիշեցնում, ջուրն այնքան քիչ է, որ չի հոսում, հավաքված է մանրու ծանծաղ լճակներում, ուշքի է գալիս, երբ անձրևներ շատ են տեղում։ Արդեն քանի տարի այս վիճակն է։ Հիլիսը ռոկման ջուր չունի, խմելու ջուրն առատ է, մշտական, Ոչ քիչ գյուղերում մանավանդ ամրանը ջրի պակասը խիստ զգալ է տալիս։ Այստեղ ամրանը նույնպես ջուրը մատակարարվում է շուրջօրյա։ Հարևան խնձրիստանցիներն անհրաժեշտության դեպքում հիլիսից են մեծ տարաներով ջուր տանում։ Իլիսցիների տներում ջուր վաղուց կա, շնորհիվ Խարգորց վարպետ Պապին Ղուլյանի կրսեր որդու, Բաքվաբնակ Սաշա Ղուլյանի։ Նրա նախաձեռնությամբ 1962 թվականին բնակիչները Կապենձոր աղբյուրի ջուրը խողովակներով հասցրել են Հիլիս։ 2000-ականներին ջրամբարից գյուղջրագիծը եւ ներքին ջրացանցը նորոգվել են, տեղադրվել նոր ժամանակակից խողովակներ։ Սեյա Մարտիրոսյան, ջրային հսկիչում աշխատում։ Մեր ջուրն էլ շրջորյա է, անտարից հաճամ, աղբյուր է, աղբերի ջուրը։ Աղբերի ջրից համ օգտագործումը կամ լավան մը։ Ռոռոկման համար էլ եք օգտագործում այդ հա, ջուրը։ Հա, քիչ միչ հա հայատները, բոստաները մը օգտագործում։ Գյուղը ռոռոկովի տարածքներ ունի։ Տարածքներ ունի, բայց գետը մը ջուր չկա։ Ինչպես աղբյուրում ջուրկա գետում չէ։ Չկա ցամաքատա, շատ պակասած է ջուրը, բայց մեր էս աղբյուրը շենին ջուրը է, խմելի ջուրը միշտ լինում։ Ասեմ ենք ինչքան թորա եկալ, այլ եմ ջուր չկա, հում ցլել են նույնն է, դետին վիճակը։ Հա, բայց նորմալ է լալի, բոստանը եկել լնելիս, դետին ջրի տակը լի։ Դե մենք կավիչ։ Իլիսցին քաղաքաբնակի պես բանջարեղենը գնում է, կատնամթերքը գնում է, գյուղական խանութում Արցախկաթի արտադրանքը վաճառվում է, սակայն պահանջարկը մեծ չէ։ Քաղաքի ու գյուղի տարբերությունն այսպես պիտի վերանա։ 90-ականներին ես փոքր էի։ Մեր գյուղում ընտանիք չկար, որ ես ձորերում, ես դաշտերում փող չմշակի։ Արթուր Հոլյան, գյուղապետ Այն վաղտ ապրոստի միջոցը էդ է։ Անում էի ձմերը ուտում էի։ Հիմի, չգիտեմ, պայմանները լավացել Էտերոնն է իր նշանակությունը, որ մարդիկ կարող են այնքան փող աշխատեն, որ ուտելիքը առնեն։ Այն վաղտ ոչ մի գյուղից ոչ մի տեղ չէր աշխատում։ Հիմի մի մասը ծառայությանը, մի մասը տարբեր տեղեր աշխատում են իրանց գումարը հերիքում է։ Մեկ էլ մի հատ կարևոր պատճառ, եթե հիմի ուզի աշխատի եւ, չէ, ասենք իր հին բաղջեն մշակի ջուրը չկա այն վաղ երևի 50-ից 60 ընտանիք զբաղվում էր հողագործությամբ մեր այս գետի ջուրը հերիքում էր հիմի մի ընտանիք եթե անի այդ ջուրը չի հերիքում դուք ինչով եք զբաղվում գյուղապետը Գյուղապետը զբաղվում է իր գործով։ Բացի հիմնական աշխատանքից, դրանով ընտանիք չեք պահի ես զբաղվում եմ մեղմաբուծությամբ, կարելի է ասած անասնապահությամբ։ Ինչու կարելի է ասած։ Քիչ է հա, դրա համար։ Մի հատ խոշոր երջեր ունեմ, մի 40 հատ խոզ ունեմ։ 40 խոզը քիչ է։ Այդքանը։ Այնքան կուզենայի, որ 40 գլուխոզը քիչ լիներ։ Այնքան շատ պային, որ 40 գլուխոզը քիչ լիներ, բայց այս պայմաններում դա քիչ չէ։ Իսկ կեր հայթայթելը դժվար է։ Հող է։ Անասունների համար։ Ես հող եմ մշակում ստացած բերքը անասուններից հերիքա հլը մի բանել վաճառում են խոթանել տեխնիկայով հարում ենք վերում տեխնիկա ասացիք արցանելու համար փոխերկելու համար տեխնիկա ունեք կոմբայն հնձելու հող մշակելու համար ոչ մի տեխնիկա չունենք օգտվում ենք կողքի գյուղերից մի սեփականություն է իմ աշխատանքս էլ անում իրա գյուղինն էլ անում Հիլիսը փոքր գյուղ չէր, հիմա է փոքր։ Մեծ հայրենականին 60 հիլիսցի է մասնակցել, 39-ը մնացել է ռազմի դաշտում։ Նրանց հիշատակին կանգնեցված հուշարձանը գյուղի մուտքում է։ Այս տարածքում ավելացել են Արցախյան առաջին պատերազմում ընկածների շիրմաքարեր ու լուսանկարներ։ 7 զոհ եւ 1 անհայտ կորած։ Այս վիճակագրությունը ցավոք փոխվել է 2020 թվականի աշնանը։ Հանուն ազատության 1 քաջել է անմահացել։ Վերջին պատերազմի ժամանակ ճշնամու հրթիռներն ու արկերը չեն հասել Հիլիս։ 90-ականներին սակայն տանիքներ են վնասվել, իսկ մեկ խաղաղ բնակիչ զոհվել է։ Վատիկանի շինության պատին փակցված ցուցանակի գրությունը կարդալուց հետո ես միայն հավատում, որ գյուղապետարանում ես, Անցած դարի երևի 30-ականներին կառուցված շենքը ծառայում էր իբրև դպրոց։ Համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակը ոչինչ, փոքրինչ տեսքի է բերված։ Մշակույթի տունը ճիշտ կլինի ասել, սենյակը այնքան անպատշաճ է իր անվանմանը։ Մրից ու ծխից ինչ գույն է առել տասնամյակներ առաջ ներկված առաստաղը հնարավոր չէ որոշել։ Փայտյա հատակը անհարթ, տեղ-տեղ ճեղքերով, պատերի սվաղը թափված, գույքը շատ հին։ Ինչ շարունակեմ։ Սենյակի տխուր ու սառը պատկերը փայտի վարարանի ջերմությունն էր ինչ որ չափով տանելի դարձնում։ Գյուղապետարանը մինչև տեղափոխությունը զբաղեցնում էր հանդիսությունների տանակից մեքսենյակ, այնտեղ էլ մի բան չէր, երբ քամին վնասել է դրա տանիքը, չեն նորոգել։ Ծրագրեր կար, որ նոր գյուղապետարան կառուցեին։ Շենքը վերանորոգեին, թե նոր շենք կառուցեին։ Պետք կային որոշեին, եթե հնարավոր է ինքը շատ հին շենք է, դի մասնագետ նայել, եթե հնարավոր է այս պատերի վրա նորից կառուցեին ինչ-որ նոր բան պենցանեին, եթե չէ կանդեին փոքրիկ համեստ գյուղապետարաններ, ակումբներ, միգուցե բուժկետներ կտեղավորեին։ Ամեն տարի ընդհանրը մտադրություն էի, որ մեր վիճակը սենց աս, մեր հանդիսությունների սրահը նորոգել էին պատերազմից գյուղն զող կար։ Կարելի ասած իրա անվան տակ, բայց կիսաթողեցին դրից մենք տեղափոխվեցինք ստե նրա համար, որ են երկու փոքր սենյակը վերանորոգեի, փաստորեն վերանորոգեի մեկը կներ պահեստ, մեկը կներ խոհանոց, տենց էլ կիսաթողեցին Հանդիսությունների տան կամուց վնասված տանիքը նորոգվել է, 1-2 տարի առաջ ձեռք է բերվել նոր գույք։ Որպես մշակույթի տուն, ինչ տուն, ակումբ, ավելի վաղ ծառայում էր գյուղի 1860 թվականին կառուցված Սուրբ Հովանես եկեղեցին, որը կիսավեր է փլուզման վտանգի տակ։ Ժուլիետ Աղուլյանի հետ մտնում եմ դահլիճ։ Ինչքան կլուբը ստայել են, փոխավախտես հիշում լիվ է, բեմը ստայել են, սխսկամել դիքայել է դիրեցտի, մղակը հասես տղավայել են, որ գողապետում տեղալ նղլ նիպին մղակայլելի քանդիված։ Ես ես մղակը կապալում, որպես մնա եկեղեցի, ուրա մղակավ հանցունի մնին հալալև ավեր փլոզվում չի է, դաս քանի տարի աստի։ Քանային քանի վասպատում էլ նղամիլ էր ալա տիրացտի։ Պատալու կրացելի կուլուբն վխտեն։ Վերգրիշան երակալա թորպենը սկսա լոխքանդալյան տիրում։ Հիլիսը մտնում էր Խնձրիստանի խորհրդային տնտեսության մեջ 1989 թվականին առանձնացել եւ ստեղծել է իր կոլեկտիվ տնտեսությունը։ Իմ ախալը Խաչատրյան չեքես ռայոնամը եկան մեր բաժանին, ասալա ձեզ մատայիմ շիտուրեք բաժանեցիք իմ ես խնդրտան, ալախե պետի թայդի իսունգում հայիկ, ամա յաղարաբաղը ազերբեջանացերք են, հիլիսը խնդրտանացերք։ 1998 թվականին համայնքի ղեկավարը նշանակվել Ժուլիետա Ղուլյանը, ում ամուսինը հայրենիքի համար կյանքը տվել է 1992 թվականի հունիսին։ Նա գյուղի առաջին զոհն էր։ 2000 թվականին ընտրությունավ ընտրվալում 3 տարի էլ աշխատալ հետո ընտրությունավ անց շմկացավ։ Հաջորդ ընտրության ժամանակ Ես շրջանում 39 համայնքների մեջ մի կին գյուղապետ եմ ելել։ Խոսքս ամտեղ քեցալա, որտեղ գնացել եմ Իլեչիվեր հարցես լուծում չտան։ Օրինակ իմ ժամանակ մեր գյուղի ջրի խողովակն են փչացած այլել։ Ծրագրի մեջ եմ ելել արդեն մցրված վեր փոխին արդեն վեր պիտի փոխին ընտրությունը իլելա ու եմին գյուղապետն արդեն դա շարունակա։ Տարական դպրոցը Խնձրիստանի միջնակարգ դպրոցի մասնաճյուղն է։ Գյուղ տանող ճանապարհի ձախ թևում է։ Շենքը միհարկանի է, ընդարձակ բակով, սենյակները մաքուր են ու գոկիկ, Տնորենը Ալվարդ Հովանիսյանն է դպրոցում սովորում են 12 աշակերտներ, ընդգրկված են երկու դասարան կոմպլեկտում, առաջին երրորդ դասարան, երկրորդ չորրորդ դասարան։ Առաջին երրորդ դասարանում ընդգրկված են 8 աշակերտ, իսկ երկրորդ 4 դասարաններում 4 աշակերտ։ 2009-10 ուսումնական տարուց արդեն աշխատում ենք որպես տարական դպրոց։ Դպրոցում տարի է եղել 6 աշակերտ է ընդգրկված եղել եւ հաճախ մեր նախարարության աշխատողները սրբիտո ասել դասել եմ 6 ուսուցիչ, 6 աշակերտ, բայց յուրախություն մեծ այս ուսումնական տարի առաջին դասարանում ընդգրկվել են 6 աշակերտ, ունենք աշակերտների աճ ոչ թե վերաբնակների հաշվին, այլ տեղի երեխաների հաշին հաջորդ ուսումնական տարում դպրոց կհաճախ են 4 աշակերտ ու մեկ աշակերտ տեղափոխվելու է Ղնձրիստանի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարան։ Գյուղի ոչ մի երիտասարդ ընտանիք չի տեղափոխվել դուրսի եկել։ Երբ գազը կար, բարարաններ էիք դնում էի։ Քանի որ մեր դպրոցը ջերուցման գազային միջոցներ չուներ, գազ անցկացված չէ։ Չէ, մենք օգտվում ենք փայտի բարարաններից Սեզոնը արդեն վաղուց ավարտել է, բայց այս ցուրտ օրերին, եթե Խնձրեստանի դպրոցի երեխաները նստում են ցածր ջերմաշճանում սենյակում, իսկ մեր երեխաները Այսինքն այնտեղ վառելափայ չունեն, թե այնտեղ ջերուցումը իրականացում էր գազով, ժամանակավոր որ նախարարության հատուկ հրաման է եղել 9-ից 12-րդ դասար վառարանները տեղադրալ են, բայց այսօր հանել են հրապարակ, խաղահրապարակ չունենք, բայց վերջերս Կարմիր խաչի կողմից ստացել ենք ցանցեր, ուղղակի բոլոր պայմանները չունենք, որ երեխաները այսպես կուլտուրայի ժամերը լիարժեք իրականացնեն։ Մարզադահլիճ չկա։ Ժամանակին հիլիսում մանկապարտեզ էր գործում, այժմ նախադպրոցական տարիքի 12 երեխա հաճախում է Խնձրիստանի մանկապարտեզ։ Ղուլունք Հիլիսի հին տոհմերից են։ Այդ օրն իմ զրուցակիցների մեծ մասը պատահականորեն Ղուլյաններ էր։ Ղուլյաներ եւ Սեյրանը, որը շուտով կզորակոչվի բանակ։ Լոխլավանը։ Հենակ, տարայիկ, կատակատիկ, գոտանիկ։ Սեյրան Ղուլյանն իր ապագան տեսնում է հայրենի գյուղում։ Ծնդավայրից հեռանալ մտքով անգամ չի անցնում։ Շրջափակում է ու թվում է կյանքը պիտի տեղապտույտ տա։ Պաշարված Արցախում կյանքի զարգերակը թեկուզ ոչ կանոնավոր, թեկուզ թույլ տրոփում է, Պատանի հիլիսցին իմա արցախցին ապագայի պլաններ է նախանշում, այդ կերպ է ձախողելու թշնամունենք պլանները։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 2-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։